Ազգային ժողովի մշտական գլխադասային հանձնաժողովների համատեղ նիստում քննարկման էր դրված արդյունաբերության, քաղաքաշինության, կադաստրի եւ պետական գույքի կառավարման, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի եւ կապի, էներգետիկ համակարգի, բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների, խմելու եւ ռոռոկման ջրի ոլորտների 2022 թվականի ֆինանսավորման հարցերը։ Գյուղատնտեսության նախարար Արմեն Թովմասյանը ներկայացնելով ոլորտի հիմնական ծրագրերը, նշել է, որ գյուղոլորտին նախատեսվում է հատկացնել 5 միլիարդ դրամ։ Նախարարը նշել է, թե ինչ ծրագրերի վրա են ծախսվելու գումարները։ Տնտեսական զարգացման ծրագիր, ընդերքի ուսումնասիրության ծրագիր, ուժի պաշտպանության ծառայության քողարկի պետական աջակցություն, մշակութային սերնդերի քողարկի ստուգման, ռուսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում, համասնաբուժական եւ սանիտարական սպասարան միջոցառումներ, աջակցություն յուղի եւ գյուղատնտեսության կայացման հիմնադրամի նախատեսող միջոցառումները ծրագրային տեսքով ներկայացրել ներկայացրել 20 հատ 90-ը կազմում է ներկայում լարմար նկատմամբ 38%։ Նախորդ տարվա նկատմամբ գյուղոլորտին հատկացվելիք բյուջետային ֆինանսավորումը նվազեցվելու է 35%-ով։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը բնակչությանը հուզող հարցերն է բարձրաձայնում. փոխհատուցումներ ինչ սերմացուների համար են տալու եւ ինչ չափով։ Հարցը ինքնանպատակ չէր, եթե քիչ է գումարը, կարող են առաջարկություն ներկայացնել գումարները այդ կետով ավելացնելու համար։ Գյուղնախարարը պարզաբանեց կտրամադրվի աշնանացան մշակաբույսերի սերմացու, իսկ գառնանացանից թվարկեց գրեթե ամենը, ինչ ցանվում էր նախկին տարիներին։ Նաեւ սերմացուի տրամադրման կարգն է պարզաբանում։ Սերմացու տրամադրվում վերջում համակարգվում է վարչակազմի կողմից, վարչակազմը կավարի գորուսան դիմում է գյուղատնտեսան, տեկոնիկա գյուղատնտեսան նախարարություն, այնուհետև գորուսան ուղարկում են յուղ գյուղատնտեսան աջակցության հիմնադրամ։ Այսինքն բանակցությունը պետք է քրեական առաջին համայնքից հետո վարչակազմից։ Բայց լավացիչ մենք տեղեկությունը կտրամադրենք նաև նախարարության կայք բիջու եւ հիմնադրամի կայք։ Պատասխանելով падգամավորի հարցին գյուղնախարարը նշել է, որ մինչ պատերազմը արկա 546578 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերից այժմ կառավարությունն ունի 107355 հեկտար մշակահող։ Հարցերը գյուղնախարարին շատ էին, ոլորտը վերջին պատերազմում հսկայական վնասներ է գրել։ Առ այսօր չկան անվտանգության եւ այլ երաշխիքներ դաշտային աշխատանքներ կատարող մեր հայրենակիցների համար։ Հանրային ռադիոն առաջիկայում կանդրադառնա բարձրացված հարցերին առանձին թեմաներով։ Քաղաքաշինության ոլորտի 2022 թվականի կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի ծավալի մասին նախարար Արամ Սարգսյանն է մանրամասներ ներկայացրել։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվում աշխատանքների կազմում է 20 միլիարդ 310 միլիոն դրամ, որոնք հիմնականում են հետևյալ իրականացում. Բնակարանային շինարարություն 15 միլիարդ 20 միլիոն դրամ, կրթություն 762 միլիոն 360 հազար դրամ, առողջապահություն 206 միլիոն 390 հիմնադրամ, հասարակականի վարժը կամշանակության օբյեկտներ 649-999-ը փողոցների և բազմաբնակար շենքերի վարկերի բարեկարգում 1 միլիարդ 743 միլիոն 306 հազար դրամ, ավտոճանապարհների վերակառուցում վերանորոգում և պահպանում 4 միլիարդ 750 միլիոն դրամ, ջրամարտակալում և ջրահեռացում 110 միլիոն 334 հազար ժողովրդական համակարգի արդիականացում 50 միլիոն դոլար, էներգետիկայի և բաշխիչ ցանցերի արդիականացում 774 միլիոն 631 հազար դրամ, Արցախ հանրապետության բնակավարի և բնակելի գազամատակարարում 100 միլիոն դոլար, նոր բնակելի համար քիչ ձեռբերում 800 միլիոն դրամ, համակրի բնակիչների կազմակերպությունների շինանյութերի դրամադրում 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, նոր բնակելի համասերի կառուցված էին կառուցում մենք իրար վրա։ Բնակարանացան ծրագրում նախատեսված քաղաքաշինության Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի եւ շրջանի վարչակազմերի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 16 միլիարդ 49 միլիոն 921 հազար դրամ։ Շարունակվելու է բնակարանաշինությունը տարբեր սոցիալական խմբերի համար այդ թվում Արցախում ծնելիության խթանման ուղղված ծրագրի շրջանակում զոհված զինծառայողների ընտանիքների, տարհանված ընտանիքների համար։ Պատերազմից հետո առավել քան ակտուալ է կառուցվող բնակելի շենքերում ապաստարանների արկայության հարցը։ Պատգամավորներին շատ են դիմում բնակարանային խնդիրներ ունեցող քաղաքացիները, ինչպես է տեսնում այդ հարցերի լուծումները կառավարության ներկայացուցիչը Արմեն Սարգսյանը պատասխանեց բարձրացված հարցերին։ Շինարարությունը աննախադեպ տեմպով ու ծավալով է ընթանում։ Այլ հարց է, որ պահանջարկը գերազանցում է առաջարկին մի քանի անգամ։ Տարածքային կառավարման եւ ապարատի պահպանման ծախսերը կկազմեն 490 միլիոն դրամ, իսկ ոլորտի հատկացումները նախատեսվում է 19 միլիարդ 577 միլիոն դրամ։ Արցախի հանրապետության չգործակցության բնակող բնակիչների համար արևային ջերմաստիճան ծառայությունների ձեռբերման եւ դրամադրման աջակցության ծառայության շրջանակներում նախատեսվում է չգործակցված համայնքների բնակիչների տեղադրել արևային ջերմ շահողիչի շահողի հրսիկանացում և մնախորդի ասողոց մասնորդ նճարման միջև երեկարի ժամին։ Ջրատակարդիչի աշխատանքային ծավալը համապատասխանեցուն է բնակող բնակի բաժանող հանդիսացող ընտանիքների անդամներին քանակին ընտանիքի մեկ անդամի 50 լիտր հաշվարկում 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված է 3000 չգազաֆիկացված բնակիչ բաժանողներից ջրատակարությունով ապահովել մինչև 2000 բաժանմունքի 300 միլիոն դրամ ծրագրի արժեքը։ Կադաստրի պետական կոմիտեի եւ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն պետական բյուջեով նախատեսում է իրականացնել 606 միլիոն 250 հազար դրամի ծախս։ Դրանից 459 միլիոն դրամը պահպանման ծախսերն են, 147 միլիոնը կնպատակաուղվի ոլորտային ծրագրերին։ Պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարցը պատերազմի հետևանքով ճշնամուն անցած սեփականության փոխհատուցումներին էր առնչվում։ Կադաստրի կոմիտեյում ավելի քան 9000 դիմում կա այս պահի դրությամբ։ Դիմումները ընդհանցավորվել են։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում բյուջեի քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Մարգարիտ Աղուշունց, Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։